Բարև բարեկամներ, երևի արդեն նկատել եք, որ Արցախի հանրային ռադիոն նոր եթերաշրջանը մեկնարկել է եթերացանկին ավելացնելով նաև նոր հաղորդաշարեր։ Արցախի հանրայինի հոբելարները նույնպես նորույթների շարքից է։ 2018 թվականը հոբելյանական տարի է ոչ միայն Արցախյան շարժման, այլև հանրային հերոստարադիո ընկերության համար։ Ինչպես գիտենք, Արցախում հերոստատեսության ծնունդը համընկավ Ղարաբաղյան շարժման հետ։ Այն ստեղծվել է 1988 թվականին Խորհրդային Միության ինքնավար միավորներում տեղական հերոստատեսությունների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում։ Անդրանիկ ծրագիրը եթերը հերարձակվել 88-ի հունիսի 1-ին, որն էլ համարվում է Արցախի հերոստատեսության ծննդյան օրը։ տարբերություն հեռուստատեսության ռադիոյի ստեղծման ստույգ տարեթիվը բարձելու համար լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա։ Հայտնի է միայն, որ անցած դարի 30-ական թվականներին լրատվամիջոցն արդեն Արցախահայության կենցաղի կարևոր մասնիկն էր դարձել։ Հետևաբար կարելի է վստահ ասել, որ Արցախի հանրային ռադիոն առնվազն 90 տարվա պատմություն ունի։ Ցավոք ռադիոյի պատմությանը վերաբերող նյութերը շատ սուղ են կամ ընդհանրապես չեն պահպանվել։ Իսկ հա հեռուստատեսությունը հիմնադրվելու կայացած զարգացել է, այսպես ասած, մեր աչքի առաջ եւ նրա պատմությունը կերտողները մեր ժամանակակիցներն են։ Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարն այս մեկ տարվա ընթացքում կներկայացնի այն երախտավորներին, որոնց ջանքերի ու նվիրումի շնորհիվ հեռուստատեսությունն ու ռադիոն կարողացան հաղթահարել ժամանակի փորձություններն ու ծառայել հարազատ ժողովրդին։ Հաղորդաշարի անդրանիկ թողարկմանը մենք հյուրընկալել ենք գրող հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանիսյանին։ Նրա հետ մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես ծնունդ առավ հերոստատեսությունն ու ինչպես կարողացավ կայանալ այդ դժվարին ու ճակատագրական ժամանակաշրջանում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ելնում էր այն բանից, որ Ղարաբաղին տալով հայրեն խոսքի իրավունք հերոստատեսությամբ դրանով կդպաստի մեր ինքնավարության, մեր ինքնաարտահայտման հնարավորությունները եւ ամեն կերպ ձգտում էր որպեսզի խափանի տեղի չունենա։ Մենք տարբեր մակարդակով եւ Կուսակցության մարզկոմի նիստերի ժամանակ եւ առանձին ելույթների ժամանակ միշտ նշում էինք, որ Ղարաբաղը հայերեն խոսելով հերոստատեսությամբ հայերեն իր ձգտումները ուսուցիչները ցանկությունները հաստատելու հնարավորություն չեն տալիս եւ անընդհատ ձգձգվում էր բայց գնալով հասունանում էր գաղափարը մանավանդ որ այդ տարիներին երբ սկսվեց Գարբաչովյան մեղմացումները ավելի ուշ գնացավ մեր ճնշումը եւ եթե ճիշտ է ասենք մեր հաջողության գլխավոր արդյունքը նա էր որ այդ ժամանակ 80-ական թվականների վերջերին Արցախի աշխարհումը գնալով ձևավորվում էր վառ արտահայտված բողոքի ցույցերը տեղի ունենում եւ հենց այդ Գավառյան շարժման ճշմարտ տակ իշխանությունները Ադրբեջանի ստիպված էին տեղիք տալ։ Այսինքն դա զիջում էր ի պատասխան մեր ցասումի։ Ըստ էության ավելի մեծ կոնֆլիկտից խուսափելու համար հարկադրված էին ինչ որ առաջընթաց, դեմընթաց ավելի ճիշտ քայլեր անել։ Սա եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հարգադիր զիջումներ եւ մեր շարժման առաջին հաջողություններից մեկն է։ Պետք է ասել, որ ժողովուրդը, մեր հերոստատիտողները, նաեւ Հայաստանի եւ այլոց ողջունեցին Դուք ո՞ր թվականներին եք աշխատել հերոստատեսությունում։ 89 թվականին թե 90 թվականին արդեն հերոստատեսության գլխավոր խմբագիրն էի գլխավոր խմբը ոչտի նախագահ նախագահն այդ տարիներին եղել է Երժանք Հիշատակ երախտավոր Գրիգոր Սողոմոնյանը որը շատ բան է արել որպեսզի Ղարաբաղի հերոստատեսությունը տեղի ունենա հանդես գա եւ իր խոսքը ասի ժողովրդին Եվ քանի տարի եք աշխատել այնտեղ։ Այս ժամանակ ընթացքում դեպքերը այնքան արագ էին զարգանում, այնքան էին 89 թվականի ապրիլին ես արդեն հերոստատեսությունից տեղափոխվել եմ Պորտային Ղարաբաղ թերթի խմբագիր եւ այսպես ասած ժամանակավոր հեռացել եմ այդ բնակալ բասստեյցիան նույն գործներ եւ թերթը եւ հերոստա ռադիո գործնեությունը զուգահեռ ընթանում էին ցուցակցի համոզմամբ ժամանակաշրջանը որքան լարված ու տագնապալի, նույնքան եւ նպաստավոր էր հերոստատեսության կայացման, հայ մտքի ու մշակույթի տարածման համար։ Ամեն ինչ համընկել էր եւ նույնիսկ խնդիրներն ու արգելքները հակառակ ազդեցություն էին ունենում նպաստելով լրատվամիջոցի կայացմանը։ Հետո եղան այնպիսի իրադարձություններ, որոնք եւ խանգարեցին, ինչ-որ դեռ նաեւ նպաստեցին, որպեսզի մեր հերոստա ալիքը աշխատի եւ դառնա խոսապ հողը մեր ժողովրդի։ Գրակնության խնդիր կար է տարիներին։ Կար իհարկե, բայց մեզ հաշվով շրջանցում էինք։ Մի կողմից մենք հաղորդումներ էինք պատրաստում անմիջապես ուղարկում Երևան, ու նաեւ այլ ճանապարհներով այսպես թե այնպես մեր խոսքը հասնում էր տեղ։ Այսինքն ձեր պատրաստած ռեպորտ ռեպորտաժները հերարձակվում էին ոչ միայն տեղում, այլև ուղարկվում էին այլ երկրներ։ Այո։ Իսկ աշխարհագրությունը ինչպիսին էր այդ երկրների։ Նախ տեխնիկական հնարավորությունները քիչ էին այդ առումով։ Եվ անմիջապես որտեղ հերոստատեսությունը շատ մեծ ծավալուն աշխատանք է պահանջում, միջև ծավալի, միջև լիիրավ եթերի տերը դառնան ժամանակ էր պետք եւ կադրային առումով, եւ կազմակերպական առումով, եւ ադրբեջանական ղեկավարության ճշում ընտրությունների առումով որոշակի դժվարություններ կային, բայց մեր հերոստանրագրողները քաղաքացիական քաջություն ունեցան եւ հարվածան արտահայտել ժողովրդի ուրճացող բողոքը եւ շատերը այնիշ կատարում էր փողոցում, հրապարակներում, դրանք դարձնում էին հերոստահաղորդումների նյութ եւ տարածում էր ոչ միայն անմիջապես Հայաստանի հերոստա ալիքներով, այլ նաեւ նյութը ֆիզիկապես օղարկում էր Ամերիկա եւ մյուս երկրներ, դեպասեմ որ այդ տարիներին երբ շարժումը գնալով ծավալվում էր, որպեսզի կասեցվի մեր ժողովրդական շարժումը, հաճախակի տեղ էին տալիս նաեւ համամիությունական Մոսկվայի հաղորդումներում, բայց մեր լրագրողները, մեր գործիչները այդ տարիների քաջություն ունեցան եւ արտահայտեցին այն, ինչ որ ժողովուրդը ցանկանում։ Այսինքն իրենց եթերներում Արցախի հերոստատեսության Հնդկաստան պատրաստած նյութերն էին տեղ գտնում։ Եվ նյութերն էին տեղ գտնում։ Միաժամանակ իրենք լրագրողները Մոսկվայից, Լենինգրադից, մեծ Բալթյան երկրներից գալիս էին, որտեղ կենտրոնատեղի էր դարձել Ստեփանակերտը ամբողջ միության մակարդակով, որտեղ այնիշ տեղի էր ունենում Ղարաբաղում, Արցախում, դա նոր էր ժողովրդը, խոսքը սովետական ժողովրդի մասին է, խորհրդային երկրի մասին է, ժողովրդը ծարավի էր ազատ խոսքի ազատ մտքի եւ իրենց ազգային կամք արտահայտելու այդ պահանջը խնդիրները, որի հետ բախվում էիք, որոնք էին։ Գլխավորը այն է, որ ամենքեփ ցանկանում էին, որպեսզի մեր հաղորդումներում ազգային հարցից խուսափել եւ հակա հայկական քարոշությունը եւ Մոսկվայի լուր համաձայնությամբ եւ թելադրանքով եւ Ադրբեջանի իշխանությունները ամենքեփ ցանկանում էին մեր շարժումը աղավաղել, սխալ ձևով ներկայացնել եւ մենք պայքարում էինք ամեն տեսակի պատմական փաստի փաստերի, իրական փաստերի խեղաթյուրումների դեմ եւ ապացուցում ենք, որ մեր ժողովուրդը ցանկանում է երազգային իրավունքները վերականգնել, կատարել այն իզը, որ տասնյակ ու տասնյակ տարիներ մտահոգում էր Արցախի ժողովուրդը։ Իսկ թիմը, որով կատարվում էր այդ ահրելի աշխատանքը, քանի հոգուց էր մոտորապես բաղկացած 10, 20, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս հիմա թիվը երևի մյուս ընկերները ճշգրիտ հիշեն, բայց մենք աշխատում աշխատում ենք գիշեր-ցերեկ, աշխատում ենք որպեսզի եթե պակաս կա մեր աշխատասիրության, մեր ժամանակի հաշվին լրացնեն եւ խնդրեմը, խնդիրը մատուցելու համար մենք դժվարությունների առաջ ենք կանում։ Մասնագետների քանակի պակասը նվիրվածությամբ է փոխհատուցվում։ Այո, անպայման։ Պետք է ասել նաեւ, որ Երևանի հերոստա հաղորդումների ընկերները ամեն ինչու օգնում են եւ նյութապես խոսքը ստեղծագործական առումի մասին է ամեն ինչը օգնում է որպեսզի մենք որպես հերոստահաղորդում որպես ծրագիր, որպես գաղափարախոսություն հասնի ժողովրդին եւ բացատրի թե ինչի է ցկտում Արցախի հայ ժողովուրդը։ Իսկ երբ խորհրդային պետությունը, այսպես ասած, թույլտվություն տվեց հերոստատեսություն ունենալու, դա միայն թույլտվություն էր, թե տեխնիկապես, չգիտեմ, ինչ որ աջակցություն նույնպես եղավ, որովհետեւ աջակցությունը հիմնականում մենք ստացանք առանց որևիցե պաշտոնական բանի, այլ ներքին կարգով դա տեղի ունեցավ Հայաստանի հերոստա հաղորդումների օգնությամբ եւ Ստեփան Պողոսյանի օգնությամբ թույլտվությամբ ամեն ինչ եւ տեխնիկապես եւ ընդունված եւ չընդունված օրենքները խախտելով ամենքերբ աշխատում էր որպեսզի մեր հերոս հաղորդումները աշխատեն անխափան պրոֆեսիոնալ մակարդակով այնպես որ համագործակցությունը աննման էր Իսկ ֆինանսական խնդիրները ինչպես են լուծվում։ Պատկերացրեք ֆինանսական խնդիրները մենք դրան առանձնապես շատ դրսեն չենք դարձնում։ Երևի դա այն թվականների յուրահատուկ մի ոգի էր բոլորին համակել։ Այո, դա ժամանակ այդ 80-ական, 90-ական թվականներին ուրիշ քաղաքական մոտորներ, ուրիշ միջավայրեր, մարդկանց հոգեբանությունը բոլորին ուրիշ կերպ էր գործում։ Դա Anne caracrele mi ucea Very great. Բարեկամներ, դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ Յուլիա Վանյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։